Assalamu alaikum, da li prolazak ljudi ispred klanjača akvari namazi, kako postupiti u situaciji kada neko hoće da prođe do klanja? Ako smo u džematu i dok obavljamo namaz zajednički, znači u fardu, onda ne smeta ako će biti da popuni saf ili slično, između safova, ne smije ispred imama proći. Ali ako je pojedinačno klanjanje, onda ne smije proći ispred i obaveza je onoga koji klanja, na samo da ima ispred sebe nekakvu pregradu zid sitra koja ga upravo štiti od toga da bi mogli drugi da se normalno kreću ili da prođemo daleko od njega, znači prostoru od metar dva kako ne bi direktno padali na mjesto gdje pada stvoritelj na sjeđu Subhanahu.